in hierdie een geval. So ek het gedink om vanaand af te sluit moet ons bietjie weer terugkom na hoe ons begin het. Want ons het begin en ek het uh so weird kwartaal gewees. Kom ek sê dit sommer net so eerstens. Ek dink julle het nogals bietjie deur deur 'n weird kwartaal gegaan. Hier's iemand nuuts wat aangekom het. Dit was nou ek. Um julle kan of vir my hou of julle kan dalk nie van my hou nie. Baie lelik sies, gaan huil. Uh Ehm um, maar o, oh, skus. Uh maar julle het nogal steeds 'n weer tyd gegaan want hier sou iemand nuuts wat hier aangekom het. Julle het julle spasie hier binne het verander. Ek is iemand anders. Julle het dalk ander goeders by die skool beleef, julle het dalk ander goeders by die werk beleef, julle het julle het in ander spasies getree. En ek kon onthou die eerste aand toe ek hier begin het, het ek vir julle gesê dat geloof is vir my iets wat wat nie net in 'n kerkspasie moet gebeur nie. Ek het nog vir julle gesê dat geloof is nie iets wat ons net hier uitleef en dan kom ons in 'n ander spasie op die rugbyveld of um by die skool, by die werk, uh by netbalbaan, wherever en dan ewe skielik is geloof nie meer belangrik nie. Geloof is deel van van wie ons is. En ek het gedink om vanaand te begin uh of af te sluit daarmee. Om weer te sê dat as ons wil kom en in die hele kwartaal wat ons gepraat het oor spasies met ons toe grips kom met daai hele ding van as ons wil praat oor 'n spasie waar God betrokke is, is dit nie net die kerk nie. Is dit nie net hier nie? Is dit daar waar ons op 'n uitreik is, daar waar ons met mense in aanraking kom, waar ons by die skool is, daar waar ons by die werk is, waar waar ook al ons beweeg. Nou Richard Rohr is 'n is 'n Anglikaanse priester, um en hy hy het hierdie interessante konsep oor gebed begin kontemplatiewe gebed en toe hy daaroor begin praat toe sê hy vir mense gebed is vir hom eintlik 'n snaaks ding want wat ons met gebed gedoen het is ons het gebed woorde begin maak want hy sê Jesus se intensie was nooit gewees dat gebed 'n klomp woorde moet wees wat ons moet sê nie want hy sê as as Jesus vir 40 dae en 40 nagte in die woestyn is dan sê die Bybel hy het gebid En hy sê dit dit sal nogals weerd wees as Jesus so 40 dae en 40 nagte daar rondloop en heeltyd woorde sê en woorde sê en woorde sê. Hy sê gebed was 'n state of communion. En Richard Rohr wat hy daarmee bedoel is, hy hy bedoel daarmee dat hy dink Jesus was bewus dat hierdie goed wat hier voor hom staan is goed wat God gemaak het. Hy's bewus daarvan, hy's in 'n state of communion met God. Hy's bewus van God en hy's saam met God in hierdie oomblik, in hierdie spasie. Dis gebed. En hy het toe begin sê, maar as as jy gebed so kan sien, dan's gebed eintlik deel van jou lewe. As jy 'n glas wyn saam met jou pelle drink of 'n bier saam met jou pelle drink, julle is kinders, julle mag nog nie drink nie. As as jy 'n bier saam met jou pelle drink, dit is gebed. Want dit is 'n state of communion met God. En toe ek dit sien vir die eerste keer toe Richard Rohr dit sê en ek ek hierdie video van hom gekyk het, het ek gedink dit is amazing. Hoe anders sal ons lewens lyk like as ons bewus is daarvan dat elke liewe spasie wat ek betree is 'n state of communion met God nie. So ek gaan hierdie video gou vir julle wys en ek wil hê julle moet mooi hierna kyk. Kom ons kyk gou saam Richard Rohr. Ekskuus. Ek gaan gou daai video wys, ekskuus. Why do we what what is prayer? You know, I think we made prayer into very much a left brain, verbal thing. And I do think there's a place for that. Uh, but the very fact that the disciples had to ask Jesus for a verbal prayer could give you the clue that that isn't what they had previously been talking about or experienced. So I'm going to say this that whatever you do in a state of communion, connection, love, use all of them equally, is prayer. Whatever you do outside of a state of union is non prayer. <laughs> so that's why, you know, action and contemplation can come together and really be one. When you're acting out of a state of conscious, loving union, with what you're doing, with God, with the person who's across from you, I sincerely believe that's the deepest meaning of prayer. So, prayer is primarily a stance, it's a way of being in the world that is a connected way, a, a, way of love and communion, instead of a way of judgment, analysis, critique. Uh, you see. And once you recognize that, then you can for example, when the gospel says Jesus prayed for 40 days in the desert, does that mean he said words? I don't think so. But that he walked around putting one foot in front of the other in conscious, loving union with God, his Father, with that rock, with this guy, that's prayer. And that's why twice in the letters of the New Testament it says, pray always. Now, they can't really mean this verbal thing. They've got to be talking about a state of consciousness. And in many ways, that's much harder to maintain. To really do even very secular things, uh, so called. Of course, then you find out there's nothing secular because you can do everything in conscious, loving union with God. The dishes, driving to work, making love, whatever, you know, when you're doing it in union, it is a And I, I sincerely believe that. I'm not trying to be clever. Uh, I, I believe that. Is dit nie amazing nie om te dink oor die lewe as as hierdie totale ding waar ons in 'n constant loving union in 'n state of communion met God kan loop. En dit is waarmee ek begin het en ek wil daarmee afsluit ook om te sê as ons wil praat oor spices within spices moet ons eintlik vir mekaar sê Maar oral waar ons trap, oral waar ons beweeg, is ons in constant loving union met God. In elke spasie wat ons tree. Ons het op stadiums mekaar gesê, die kerk het op 'n stadium suurspasie geword. Dit het 'n spasie geword wat wat slegte goed gedoen het in die verlede en ons moes ons moes weggemaak het met daai goed. Ons moes anders begin dink het. Ons moes ons manier van doen doen en dink begin verander het. Ons moes nuut begin dink oor ons spasies. En vandag waar ons beweeg kan ons iets beleef van God oral waar ons beweeg. So vanaand wil ek begin met hierdie ou Pieter Senge is 'n is 'n sistematiese denker by MIT. Hy's 'n profie en hy wat hy gedoen het is hy het met mense begin praat oor stelsels. Hy het navorsing begin doen uh en sy PhD gedoen oor wat is 'n stelsel en wat hy toe nou agtergekom het is dat hy sê alles is 'n stelsel. Hy sê alles is 'n stelsel. En ek gaan nou 'n bietjie vanaand vir julle verduidelik wat dit is. So hy sê jy is 'n stelsel op twee bene. Of jy dit nou weet of nie, jy het 'n klomp selle in jou liggaam en hulle almal werk saam om hierdie stelsel aan die gang te hou. Ek het onlangs 'n ding gelees om om te sê dat ek dink in 'n in 'n kwessie van 7 jaar, iets so 7 jaar, vervang al jou selle in jou liggaam hulle self. Jy's jy's 'n totale nuwe cell cellular structure oor 7 jaar. Dis hoe jou stelsel werk. Dit is nie ongelooflik nie. Jy is 'n stelsel op twee bene. Jy het 'n asemhalingsstelsel. Jy het 'n het 'n 'n neurologiese stelsel sodat jy kan voel, sodat jy kan dink. Jy is 'n stelsel op twee bene. So wat Pieter Sens toe begin het is hy toe begin by ons biologie en hy het toe gesê die wêreld bestaan uit stelsels want ons is stelsels. En wat hy toe agtergekom het, is dat as daar 'n breuk in die stelsel kom, met ander woorde, daar kom 'n virus of of iets slegs gebeur met jou, jy word ook geskiet, jy vlieg 'n boelie deur jou, iets breek in daai stelsel, dan beïnvloed dit die hele stelsel. Met ander woorde, hy sê as jy siek word met griep, dis nie sommer maar net een selletjie wat siek word en seer kry, 'n spasie of 'n stelsel aan die kant nie. Jou hele stelsel word beïnvloed. En wat hy toe gesê het is Die wêreld werk so. So die wêreld is 'n stelsel. So iets wat vir my interessant was van sy navorsing was hy het gesê iets soos die internet wat ons elke liewe dag gebruik. Jy sit dalk in die klas en jy moet goeters Google. Ek vra vir julle om Menti te gebruik om vir my te sê wat definieer jou as 'n spasie. Ons gebruik baie die internet, reg? So hulle sê dat die internet vat 70 biljoen kilowatts om te power per uur. So die internet vat verskriklik baie krag om aan die gang te hou. Hierdie lig wat hier brand is maar iets so 60 kilowatts per uur. So hulle sê die internet in totaal is besig om 30 na 40% van die aarde se energieverbruik of krag te gebruik. Nou wat is ons stelsel in die wêreld? Wat power daai stelsel? En dit is daai ding wat jy op die bord sien, steenkool. Nou, as jy nog nooit gedink het dat jy as 'n klein stelsel, jy as 'n klein stelsel op twee bene, het 'n invloed op hierdie hele samelewing waarin jy beweeg nie. Ek sê vanaand vir jou, jy het want net die feit dat jy jou foon inplak by 'n socket of net die feit dat jy op die internet gaan en jy sit dalk vir 'n uur op die internet. Jy gebruik dalk 'n klein bietjie internet vat van daai steenkool, dit word in die atmosfeer ingestoot en global warming gebeur. Dit is nie 'n mite nie, al wil Donald Trump vir julle sê en julle moet dit glo. Is nie 'n mite nie. In Indië is daar drie belangrike riviere wat vir hulle water gegee het vir 'n lang tyd wat nou opgedroog is. Daai is een van hulle. Een van hulle groot waterbronne is weg. 3 is al weg. En wat is daai waterbron se oorsprong? Dit is die Himalayas. So hulle sê dat ons indirek ek as 'n kleinste steentjie, dit is wat ek vanaand vir julle probeer sê, ek as Hanu wat die kleinste steentjie is wat vanaand my foon gaan inplak by 'n muur, ek het 'n invloed op daai stelsel. Ek het 'n invloed op die stelsel dat Indië sukkel met hulle waterprobleme nou. Want ek as 'n kleinste steentjie gebruik krag en energie, stoot steenkool in die atmosfeer in. En ek pollute en daai goeters gebeur. Ons het 'n invloed op hierdie stelsel. En wat Pieter Sens toe gevind het is dat ons as mense het bietjie 'n breek in ons koppe oor hierdie goeters. Ons dink dat ek as 'n stelsel is maar net deel van 'n groter stelsel. Die stelsel is nie eintlik deel van my nie. En ek hoop julle julle verstaan nou wat ek sê. Ons dink dat die stelsel is maar net iets waarvan ons deel is. Die stelsel is nie deel van ons nie. Met ander woorde, ek het nie regtig iets nodig om op te hou om verskriklik baie krag te gebruik nie, want ek is maar net deel van die groter stelsel. Almal gebruik krag. So ons het ons het 'n 'n ding in ons kop begin kry dat ons is maar net deel van die vloei van die stelsel. Wat hy toe gevind het in sy navorsing is, dit is hoekom die wêreld lyk soos wat dit lyk. Dit is hoekom global warming elke jaar net erger en erger en erger word want ons as mense is nie bereid om te sê maar die stelsel is deel van wie ons is nie. Ons vat accountability en ons gaan dit verander en ons gaan iets daaraan doen want as 'n klein deeltjie van hierdie stelsel seer kry, dan kry ek seer. Dit beïnvloed my. Mense in Indië kry nie water nie. Mense in die Kaap kry dalk nie water nie want ek is besig om hierdie stelsel te beïnvloed. En wat vir my interessant is is dit is iets wat ons met ons geloof ook doen. Ons sê vir mekaar maar Ons sisteme is nie geïnterlink nie. Ons is maar net deel van die stelsel. Ons is gelowige mense, ons kom kerk toe, hier beleef ons vir God, ons gaan buitentoe, dit is 'n ander storie. Ons is maar net weer in 'n ander spasie. Maar dit is nie so nie. Alles wat ons hier doen, beïnvloed elke liewe stelsel in ons lewens. Alles wat jy doen in jou geloofs-oortuigings, beïnvloed elke stukkie van jou wese en wie jy is as mens. En dit is vanaand wat ek vir julle wil sê. So julle kan saam met my blaai na ons teks van vanaand Lukas 14 um ehm, vanaf vers 25 Lukas 14 Ek dink ek het die verkeerde teks op die bord gesit, so ek gaan dit nou nie eers opsit nie. Lukas 14 So ek wil vir julle sê dat dit is dis vir my ongelooflik interessant dat toe julle nou menti gebruik het, het julle gesien die grootste twee woorde op daai bord is die goeters wat julle die meeste gesê het. Dis die ding wat julle spasies die meeste definieer. En die een is familie, die ander een is vriende. Dis dis asof ons sê maar maar ons word gemaak deur die mense in ander spasies. Ons is deel van die stelsel. Ons word gedefinieer deur ander mense, né? Nee? Nou Jesus het iets interessants gedoen toe hy met sy disippels gewerk het en hy vir die mense moes gesê het maar wat is die eise van disippelskap? Wat is die eise van om in 'n spasie te tree en 'n regte state of communion met God te wees? Het hy die volgende vir hulle gesê en julle kan saam met my lees Lukas 14 vanaf vers 25. 'n Groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle As iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees tensy hy afstand doen van sy eie vader, sy eie moeder, sy vrou en sy kinders, sy broers en sy susters, ja selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers en sit die koste en bereken die koste nie om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê: "Hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaar maak nie." Of watter koning wat met 'n ander koning in oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10000 man sterk genoeg is om die ander teen te staan wat met 20000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om die vredesvoorwaardes te vra terwyl die ander een nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. So in die antieke tyd was dit vir die mense baie belangrik dat jou identiteit was gekoppel aan jou ouers en wat jy doen en wie jy wie jy is. En dit is wat Jesus eintlik hier vir hulle probeer sê. Mense het baie keer gesê maar ek is die seun van van Johan Ackerman, dit is hoekom ek is nie Hanu nie. Ek is die seun van Johan. So jou familie het bepaal wie jy is as mens. Wat jy gedoen het, het bepaal wie jy is as mens. So ek dink as jy antieke mense ook moes sê, maar wat bepaal my as 'n spasie, as 'n stelsel? Wat definieer my? sou hulle ook gesê het my familie. As hulle sou gesê maar wat definieer jou as persoon sou hulle gesê het maar my werk. Wat ek doen. Dit is wat my definieer. En wat Jesus eintlik hier vir hulle probeer sê is maar daai is aparte spasies wat julle weghou van julle geloof af. En as jy jou eh, 'n disipel van my wil wees, moet jy eintlik wegmaak met die boundaries tussen daai spasies. Moet jy eintlik dit weggee en sê maar alles wat ek is is 'n disipel van God. Alles wat ek is en alles wat ek doen, as ek werk, doen ek dit as disipel van God. As ek by die skool is, doen ek dit as disipel van God. So, dis half asof hy sê maak weg met die boundaries tussen die goeders wat jy het, die goeders wat jy dink jy moet doen, jou familie maak weg daarmee. Word disipels om regtig in die spasie te klim en met my in 'n state of communion te leef. Moenie dit net oor jouself maak nie. Dis ook wat hy eintlik vir hulle probeer sê is dit, dit gaan nie oor jou besittings en jou familie en jou identiteit nie. As jy 'n disipel word, gee dit op. En jy word eintlik jy word eintlik my kind, my my disipel, die een wat saam met my loop, die een wat in 'n state of communion met my leef. Jou spasie is nie anders hier by die kerk as wat dit is by die skool nie. Dis dieselfde ding oral waar jy beweeg. So vanaand wil ek vir julle kom afsluit deur om vir julle te sê as ons praat oor spasies wil ek vir julle sê breek die boundaries af. Ek hoop jy deur hierdie hele kwartaal gaan en jy het begin besef dat geloof is nie daai ding wat een kant is van jou lewe nie. Geloof is nie net die ding wat jy in die kerk kom beleef en dit is nice en ons kry nice worship en miskien 'n lekker preek, miskien 'n lekker koffietjie gou en dan vanaand gaan ons huis toe en ons vloek en skel maar weer net op mekaar en ons begin weer anders leef nie want ons geloof is in een stelsel en my lewe is 'n ander stelsel nie. Elke stelsel beïnvloed mekaar. Pieter Senge dit vir ons kom wys. Elke stelsel beïnvloed mekaar. En wat ek vanaand vir julle wil kom sê, maak geloof, dit wie jy is, maak dit disipelskap. Maak dit Christelik. Maak dit wie Jesus bedoel het om te wees. Gaan uit en as jy op die sportveld kom, dan doen jy dit as 'n Christen. Gaan uit en as jy by die werk is, dan doen jy dit as 'n Christen, as 'n disipel. Leef in 'n state of communion met God. Dat selfs as jy met jou pelle sit en jy drink 'n bier, is jy in 'n state of communion met God. Sal dit nie 'n amazing lewe wees nie? So ons sê, maar ons het nie verskillende stelsels nie. Ons stelsels alles beïnvloed mekaar is dis in mekaar ingeweef. Ons is Christene en dit is wie ons is as mense. En dit beïnvloed alles wat ek doen. As ek keuses maak, maak ek dit vanuit die oortuiging as 'n Christen. Sal dit nie ongelooflik wees nie? En dit is hoekom ek daai video vir julle gewys het in die begin om vir julle te sê dat dis vir my soos gebed. Dis soos 'n state of communion waarin jy leef. En as jy so na die lewe gaan begin kyk, gaan jou lewe regtig radikaal begin verander. As jy 'n toets skryf en jy besef dat jy hoef nie 'n klomp woorde te sê om nou met God in 'n gesprek te tree of in 'n verhouding met God te tree nie, jy is reeds daar. Soos jy jou pen optel en soos jy daai eerste drukke maak op daai papier, is jy besig om in 'n state of communion met God te tree. As jy in 'n verhouding is en die manier hoe ons mekaar hanteer, is 'n state of communion met God. Dink dit hoe anders sal ons begin optree teenoor mekaar. So ek wil afsluit met hierdie ding om vir julle te sê dat Ek dink die hartseer ding wat ek gelees het oor Pieter Senge hierdie week is dat hy sê dat ons as mense het hierdie totale diskurs in ons koppe oor wat dit beteken om deel te wees of om die stelsel deel te maak van wie ons is. Ons verstaan dit nie lekker nie. Want ons gaan aan soos wat ons aangaan en ons kompartmentaliseer ons lewens. Ons sit hierdie spasie daar en daai spasie daar. Ons dink daai stelsel beïnvloed nie daai stelsel nie. En ons hou aan om baie krag te gebruik en tog gaan die mense in Indië dood omdat hulle nie water het nie. Indië se populasie is te veel vir die water wat hulle op hierdie stadium het. En toe ek dit lees, toe sê ek, "Eers maar dit is dis eintlik horrible. Eintlik horrible om te dink dat ek sit vanaand en ek maak my laptop oop, ek gaan op die internet en ek beïnvloed eintlik daai stelsel." En ek wil nie hê ons moet dit met ons geloof doen nie. Ek wil nie hê ons moet vir mekaar sê, "Maar Ons stelsels is los van mekaar nie. Ek wil nie jy moet op die sportveld kom en sê, maar ek hoef nie nou 'n Christen te wees nie want hierdie spasie is nie deel van my verhouding met God nie. Ek wil hê jy moet juis op die sportveld klim en sê, ek gaan nou my verhouding met God uitleef wat ek nou doen. Ek gaan nou in die klaskamer by die werk en die mense waaraan ek in in aanraking nou kom, gaan ek regtig my verhouding met God kan uitleef want ek beleef God hier en nou. So ek hoop regtig dat jy verander het in hierdie kwartaal. Ek hoop dat jy anders gaan kyk na jou lewe. Dat jy anders gaan kyk oor oor die fasette van jou lewe, oor die oor die goeders wat jy doen, oor die goed wat jy uitleef, die mense waarmee jy in aanraking kom, dat jy anders daarna gaan kyk en gaan besef alles wat jy doen is deel van jou verhouding met God. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u vanaand het weer vir ons kom sê breek die boundaries af dat ons deur 'n kwartaal kon gaan waar ons gedink het oor spasies en hoe ons baie keer wil sê maar om 'n disipel te wees beteken dat ek in daai sekere spasie 'n disipel disipel kan gaan wees. Maar Here wat ons vanaand het weer kan hoor dat alles wat ons doen is deel van ons verhouding met U. Dat alles wat ek beleef is deel van my verhouding met U. En Here, daarom wil ek vir U vra dat ons geloofsisteem dat dit deel sal wees van wie ons is. Dat ons dit sal sien as 'n ander stelsel ver van ons af weg waar ons net dit by die kerk kom uitleef en by die kerk kom kom doen wat u van ons verwag nie, maar dat ons hier sal uitstap en dit sal gaan leef omdat dit deel is van wie ons is. Dankie Here vir u liefde en u genade. Dankie dat ons saam die boundaries kan afbreek. Ons bid dit in U naam. Amen. So ek gaan vra dat die band so lank saam vorentoe sal kom en en hulle gaan vir ons nog lei in in so drie liedjies van worship, maar voordat hulle vir ons lei in worship, wil ek vra asseblief as jy op 'n Junie Julie uitreik gaan, wil ek vra dat dat jy net daar waar jy nou nou sit, dat jy sal opstaan, net vir 'n oomblik. As jy op 'n Junie Julie uitreik gaan, staan gou vir my op. En ek wil hê dat ons as community dat jy jou hande sal uitsteek oor hierdie mense. Dat daar waar jy sit net net jou hande so in die lug sal sit en dat ons vir hulle sal bid en sal sal vra dat juis wat ek nou vanaand vir julle gesê het met hulle sal gebeur. Dat dit werklik nie 'n ding sal gaan wees van maar ons gaan na 'n ander plek toe en daar beleef ons vir God nie. Maar dat ons regtig van hierdie oomblik in die kerk tot daai oomblik wat ons op daai bus klim, dat ons nog steeds vir God beleef met alles wat ons doen met elke mens wat hulle in aanraking mee kom dat hulle vir God sal beleef, verhouding met God sal hê en dat daai spasie deel sal wees van hulle lewe. So kom ons steek ons hande net uit en dan bid ons vir hulle saam as community vir die uitreike wat hulle gaan doen. Kom ons bid saam. Here baie baie dankie dat ons 'n community kan wees wat uitreik. Dat ons mense kan wees wat wat gaan soos U vir ons gestuur het om disippels te wees om gemeenskappe op te bou en werklik u naam te verheerlik. En Here waar ons as uitreikspanne na ander spasies toe gaan, Here, bid ek regtig dat dit nie dat dit nie net daar sal wees waar ons vir u beleef nie. Dat elkeen van hierdie uitreikers iets regtig sal beleef van hierdie oomblik. Tot daai oomblik wat hulle terugkom dat dit dat dit sal deel wees van hulle wese. Seën hulle, Here, help hulle om spiritueel voor te berei vir wat hulle gaan beleef help hulle om werklike verskil te maak. Help die gemeenskappe waarna toe hulle gaan om werklik te beleef u hart. Ons sê vir u dankie vir hulle wat wat opgestaan het en gesê het ek wil dit doen, ek wil gaan en ek wil 'n verskil gaan maak. Seën hulle Here met elke uitreik wat gebeur. Ons bid dit in u naam. Amen. اللي كان بستان